Я, ткаля, багатоверстатниця, мати чотирьох дітей, хочу сказати своє рішуче ні націоналістичним покидькам, котрі намагаються повернути назад колесо історії, відновити в нашому суспільстві капіталістичний лад. Дарма стараєтесь, панове, нічого не вийде з ваших потуг, щедро фінансованих західними розвідувальними центрами. А бодай йому, скривився я мов середа на п'ятницю, безпорадно озираючись до окруж. Господи, скільки я чув уже таких фраз, то нещадних, мов криця, то по газетному діловитих, найбільше ж отаких довжелезних, ідіотськи самовпевнених і напханих убогими штампованими розумуваннями. Я заплющив очі і переді мною знову постав кабінет із панелями з карельської берези селектор и зелена шафа в кутку. Органи КГБ уже вас предупреждали, кричав мені поцікувати хлопу цивільному, і щоки його тряслися. Вас уже вишвырнули з университета за антисоветскую деятельность. Стій, дядьку, стій, не церемонячись, урвав я його. Ти того бреши та не забріхуйся. Справді, мене виключили за бійку, а не я сказав за антисовєтську діяльність, гаркнув він. Тоді відкинувся на спинку крісла взявся свердлити мене очима. Хорошо, сказав він за хвилину. Давайте поговорим откровенно. В самом деле, роздратування все ще не покидало його. Вот, например, стихотворение. Вы переписали его своей рукой, верно? Я кивнув. Це був вірш про дядька, котрий щось там поцупив на колгоспному полі, і мені сподобалися в нім слова про те, що не дядька треба в тюрму садити, а якраз навпаки, начальників, причому що вищого рангу, то краще. Оце вірно, думав я, переписуючи того вірша, оце добре. Так їм гадам і треба. І що здесь можна найти, прямо удивляюсь», – похитав головою Пацюкуватий. Ну, украл какой-нибудь его родственник в колхозе мешок этих, э, как бишь, э, мешок буряков. Ну, а он взял, да и написал этот стих. Я засміявся, не приховуючи зневаги. Пацюкуватий подивився на мене із здивуванням. Вы не согласны? Так давайте дискутировать. Пожалуйста, давайте будем с вами дискутировать. Я вам докажу, что вся эта ваша антисоветская деятельность не что иное, как чушь. Давайте, погодився Мені було легко, як ніколи в житті. Так чи інака сидіти доведеться. Та що тут з ними чикатися? Ми зробимо так, сказав я. Ви напишете статтю про ету антисовєтську діяльність і все інше. І я напишу статтю свою, про свою власну антирадянську діяльність. І ці обидві статті ми надрукуємо в газеті. Ну, скажімо, радянська Україна. Згодні? Пацюкуватий стиснув щелепи і нічого не сказав, тільки глянув на мене з такою ненавистю, що в мене аж мороз по шкірі пішов. Да какую статью? обізвався другий от вікна. Статью он будет писать культурный. Там, товарищ генерал, у них в комнате такое творится. Мусор, бутылки из-под водяры, алкашин а не писатель. Пацюкуватий аж зрадів. Вот, закричав він, тикаючи в мене пальцем. Вот ваша культура. Вы только на это и способны водку пить да баб трахать, больше ни на что. Уберите его с моих глаз, товарищ майор, я не хочу его видеть. Этого подонка уберите прочь, уберите к дьяволу, а то во мне просыпается зверь. И він ефектно рванув комір сорочки. Мене притьмом виштовхали з кабінету. Не подумайте уїжджать, сказав майор, значуще окидаючи мене поглядом. У нас буде совещание с прокурором. Посмотрим, что можно с вами сделать. То я что? Я я можу йти? Да, сказал майор, отводячи погляд. К сожалению. Я стояв і не знав, що діяти свобода звалилась на мене, мов скеля. Вона була мені якось аж непотрібна. Я вже встиг зректися всього.